мама, мама, мама стояла, чекала свого сина, який прийде додому, вже мало бути скоро. Мама, мама не знала, що як герой загинув, віддав він своє тіло за правду і свободу. Мама, мама стояла, чекала свого який прийде додому, вже мало бути скоро. Мама, мама не знала, що як герой загинув, віддав він своє тіло за правду і свободу. Е, чуєш, брате, знаєш, спи спокійно там. Твої живі, здорові, знай в обіду я не дам. Я теж буду героєм, знай я по твоїм п'ятам. І ти будеш зі мною, знаю, я не буду сам. Братик Янгол, свічка догоріла, за тобою так душа боліла. Брате, спи спокійно там. Я твоїх в обіду не дам. Більше вже не буде страху і не буде болю завдяки тобі я вільний, наче вітер в полі. Спи спокійно, друже, ти цього заслужив. Знай, друже, я тебе любив. Мама, мама, мама стояла, чекала свого сина, який прийде додому, вже мало бути скоро. Мама, мама не знала, що як герой загинув, віддав він своє тіло за правду і свободу стояла, чекала свого сина, який прийде додому, вже мало бути скоро. Мама, мама не знала, що як герой загинув. Ми чуємо білі, це нормально, бо живі. Серце ціле, хоч і відчуває ножові. І метелики давно покинули живіт. І Ті, хто залишилися, живіть. Давай наливай за тих, які за нас померли, брате. Давай наливай за тих, кого ми будем пам'ятати. Давай наливай за тих, які за нас померли, брате. пам'ятати Мама, мама, мама стояла, чекала свого сина, який прийде додому, вже мало бути скоро. Мама, мама не знала, що як герой загинув, віддав він своє тіло за правду і свободу.